Ադրբեջանական կողմը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է ձերքի հակատանկային եւ ենթափողային նռնականետներ։ ԵԱՀԿ անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակն աշխատանքները իրականացնում շփման գծում լարվածության նվազման նպատակով։ ԱՄՆ պետք արտուղարի հայտարարությունը բացասական տրամադրություն է առաջացրել Ադրբեջանում։ Զինծառայողների եւ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների սոցիալական խնդիրները գտնվում են հայկական զուգապետության ուշադրության կենտրոնում։ Ավարտական փուլում են Ասկերանի կենտրոնական զբոսայգու վերակառուցման վերանորոգման աշխատանքները։ Դասական համերգ Սայատնովայի անվան գերարշտական քոլեջում։ Լևոն Արոնյանը շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի դասակարգման աղյուսակում պահպանել է 5-րդ տեղը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 560 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ, բացի հրազեկային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև ձերքի հակատանկային եւ ենթափողային նռնականետներ։ են Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխանատվողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը նոյեմբերի 1-ին հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկին։ Նախարարը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակը, ընդգծել, որ վերջին շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանը բարբերաբար լարվածություն է ստեղծում շփման գծում, ավելացնելով կրակոցների քանակը եւ մեծացնելով կիրառվող զենքերի տրամաչափը։ Վերոնշյալ սադրանքներին Հայաստանի զինված ուժերը պատասխանում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, հավատարիմ մնալով որթեգրած զսպման մարտավարությանը։ Դեսպան Կասպարչիկն իր հերթին նշել է, որ ԵԱՀԿ անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակը շարունակական աշխատանքներ է իրականացնում շփման գծում լարվածության նվազման նպատակով եւ հույս հայտնել, որ առաջիկայում կհաջողվի առաջընթաց գրանցել վերոնշյալ ուղղությամբ։ Իսկ այսօր Վիգեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության արտակարգ եւ լիազոր տեսփան Ջուդիթ Մարգարետ Ֆարնուորթին։ Վերջինը շնորհավորել է Վիգեն Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնին նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթել հաջողություն աշխատանքային գործունեության մեջ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են հայ-բրիտանական պաշտպանական համագործակցության ոլորտում երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցերի։ Ալիևը պատերազմ սկսելու ավելի լուրջ պատճառներ ունի։ Ապրիլից հետո էйֆորիկ դրամատրություններն անցան, եւ հիմա հարց է առաջանում. ինչ ստացան ապրիլին 1000 զոհ ունենալուց հետո։ Անդրադառնալով Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական բախման հավանականությանը, ասել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Նա ընդգծել է, որ Ալիևն իր հերթին է սրում սեփական հասարակության էйֆորիան, անընդհատ ասելով, թե քիչ է մնացել, պետք է տարածքները վերադարձնեն։ Քաղաքագետի խոսքով ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունը, թե երկու երկրների նախագահները պատրաստ չեն հակամարտության լուծմանը, խիստ բացասական տրամադրություններ առաջացրել Ադրբեջանում։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ես միշտ պնդել եմ եւ դա ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթացը փակուղային էր, որովհետեւ ի սկզբանե քննարկվում էին կարգավորման այնպիսի փաթեթներ, որոնք կատարելապես անընդունելի եւ գործնականում անիրագործելի էին հայկական կողմի համար։ Ամփոփելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ընթացող եւ սպասվող քննարկումները ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանը։ Քաղաքագետը նկատել է, որ հակամարտող կողմերի շահերն այնքան հակասական էին, այնքան տրամագծորեն հակառակ, որ որևէ փոխսիջում չի կարող լինել։ Հատկապես Ադրբեջանը ոչ մի փոխսիջման չի գնում, հետևաբար չկա բանակցելու նյութ։ Բելգիան կարծում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության նման հակամարտությունների կարգավորումը պետք է տեղի ունենա միայն ու միայն խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին ասել է Բելգիայի սենատի նախագահ Քրիստին Դեֆրենը։ Նա հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց տարապանքին հարկավոր է վերջ դնել միայն խաղաղ ճանապարհով։ Բելգիան ամբողջ Եվրոպայում հայտնի է փոխզիջման գնալու իր հմտությամբ։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանին աջակցել նման փոխզիջումային որոշումների հասնելու հարցում, ընդգծել է Դեֆրենը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Զինծառայողների ու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների սոցիալական խնդիրները գտնվում են հայկական զուգապետության ուշադրության կենտրոնում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության սոցիալական բաժնի պետ գնդապետ Սամվել Աբ รา համյանի հետ մեր զրույցի ընթացքում ողջվեց, որ բաժինը զբաղվում է թոշակառու զինծառայողների, զինվորական հաշմանդամների, ինչպես նաև զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրամադրվող թոշակների, նպաստների ու ապարքեվավճարների, ինչպես նաև մի շարք այլ սոցիալական խնդիրներով ծովված զինծառայողների ընտանիքներին եւ աշխատանք զինծառայողների ընտանիքներին նախատեսված է նաեւ միանվագ դրամական օգնություն տարին մի անգամ հետեւյալ դեպքերում ծովված զինծառայողի երեխայի ամուսնության դեպքում կամ հաշման համզի ծառայողի ամուսնության դեպքում լողած ծառայողի ընտանիքի անդամի եւ հաշվատ համզի ծառայողի երկարատև հիվանդության դեպքում երկարատև հիվանդություն այսինքն տվյալ տարվա ընթացքում եթե 21 օր հիվանդանոցային պայմաններում նրանք բուժվել են 21 օրը ինչալուց ասեմ նաև անընդհատությունը պարտադիր չէ։ Զոհված ինձարով ընտանիքի անդամի եւ հաշմանդամ ինձարով ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում ելի միանավակ դրամական օգնության եւ տարերային ավետի հետևանքով նրանց գույքի վնաս հասցնելու դեպքում։ Այս բոլոր դեպքերում տարին մի անգամ դրամադրվում է 100000 դրամ։ Այս միանվակ օգնությունը տրամադրվում է միայն այն դեպքում, եթե շահառուն պատկան մարմնին դիմել է տեղի ունեցած դեպքից մինչև 6 ամսվա ընթացքում։ Սամվել Աբ รา համյանը խոստովանեց, որ տեղեկացվածության խնդիր կա։ 2016 թվականի մայիսին Արցախի կառավարությունը որոշում է ընդունել ամբողջությամբ փոխհատուցել սպաների բուհերում արկա ուսում ստացող զավակների ուսման վարզավճարները։ Գնդապետը նշեց, որ հարցի վերաբերյալ իրենք հարցում են կատարել նաև հայաստանյան մի շարք բուհերում։ Պարզվում է, որ Հայաստանի մի շարք կրթական հաստատություններ այդ կապակցությամբ որոշակի արտոնություններ ունեն սահմանած։ Բոլոր ուսումնական հաստատությունները ունեն իրենց ներքին կանոնադրությունը այդ ներքին կանոնադրության հիման վրա արդեն ուսումնական հաստատություններն են որոշում ինչ արտոնություններ տան։ Օրինակ, մարտական գործողությունների մասնակցի երեխան, եթե սովորում է բժշկական համալսարանում, 50%-ով նրա ուսման վարձը զեղչում է։ Եվ նմանատիպ ահագին ինստիտուտներ ունեն նման ներքին կանոնադրությամբ հաստատված որոշումներ։ Այդ թվում Երևանի պետական համալսարանը 20%, Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան 50%, Քավարի պետական համալսարանը 20-ից 30%, Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը 50% չափով, Ճարտարագիտական համալսարանը 20%, Ազգային ագրարային համալսարանը 20-ից 30%, Երևանի հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 50%-ի չափով զրկչումը, ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը մասնակի փոխհատուցումը 20%-ի չափով։ Հաստորեն մեր ազատամարտիկների երեխաները կարող են օգտվել այդ արտոնությունից։ Այն անձինք, ովքեր ունեն մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ։ Այդ կարգավիճակը հատուկ է տրվում։ Տրվում է այն անձանց, որոնք մասնակցել են 92 94 թվականի մարտական գործողություններին եւ կա պաշտպանության նախարարի հրաման, որտեղ նշվում է կոնկրետ որ դեպքերում է տրվում։ Պաշտպանության նախարարության սոցիալական բաժինը միայն այս գործառույթներն է իրականացնում։ Մեր առաջիկա թողարկումներում մենք կանդրադառնանք բոլոր այն հաստատություններին, որոնք նույնպես զբաղվում են նախկին եւ ներկա զինծառայողների ընտանիքների հիմնախնդիրներով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դոկլաս Մակլուրեր Ասկերանի կենտրոնական զբոսայգու վերակառուցման վերանորոգման աշխատանքներն ավարտման փուլում են։ Բարեկարգման աշխատանքների մասին ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության տեխնիկական հսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ Կարեն Ղարայանն ասել է, որ առաջին փուլում իրականացվել է քանդման, հողային հարթեցման, ապա բետոնացման աշխատանքներ։ Նշենք, որ զբոսայգին սալապատ հատակ ունի։ Տեղադրվել են մարմարե եզրակարեր, կառուցվել սիզամարգեր, ցաղկանոցներ, կանաչ գոտի։ Նորոգվել է տարածքում գտնվող հուշարձան աղբյուրը, տեղադրվել են նստարաններ ու աղբամաններ։ Քաղաքային այգին ունի նաև արտաքին լուսավորություն։ Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է ԼՂՀ պետբյուջեի հաշվին։ Այսօր Արցախի պետական համասարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի մի շարք դպրոցներում ուսանողները խնայողությունների միջազգային օրվան նվիրված դասեր են անցկացրել։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Մայրբուհի ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ Նարինե Ավանեսյանը, ով կարևորել է նման միջոցառումները եւ նշել, որ խնայողությունների միջազգային օրը նշում են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, կազմակերպելով միջոցառումներ ու ակցիաներ։ Նրա խոսքով խնայողությունների համաշխարհային օրվա ուղերձի նշանակությունն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ, որքան լավ է տիրապետում խնայելու եւ սեփական ֆինանսները կառավարելու արվեստին, այնքան խելամիտ որոշումներ է կայացնում իր ֆինանսների եւ ապագային առնչվող հարցերում։ Միջոցառման շրջանակներում ուսանողները դպրոցականների համար պատրաստել են պատի թերթեր, որոնցում առավելագնարու է արտահայտված խնայողությունը։ Նշենք, որ խնայողությունների համաշխարհային օրը սկիզբ է առել Իտալիայի Միլան քաղաքում տեղի ունեցած խնայբանկերի առաջին միջազգային կոնգրեսից 1924 թվականին։ Հայաստանի եւ Արցախի տաղանդավոր պատանի երաշիշտ կատարողների զարգացման եւ կատարելագործման նպատակային ծրագրի շրջանակներում Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում կայացել է դասական համերգ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել ծրագրի գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արմեն Բաբախանյանը։ Նրա խոսքով միայն տաղանդ ունենալը քիչ է, պետք է նաև լինել շատ աշխատասեր։ Thank you Միջազգային լրահոսից Թուրքիայի քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սելահատին Դեմիրթաշը խիստ քննադատության է ենթարկել երկրի իշխանություններին քրդաբնակ շրջաներում սկիզբ առած բռնությունների ու ձերբակալությունների համար։ Դեմիրթաշն իր խոսքն ուղղել է երկրի վարչապետ Բինալի Ելդրամին եւ բացականչել. «Կառավարություն չկա, կա ավազակախումբ, չես ամաչում, չես ցանցրանում, Ալլահը թող բոլորիդ պատիժը տա»։ Ստամբուլում գործող հայկական Արաս հրատարակչությունը լույս է ընծայել Անդրանիկ Ծառուկյանի մանկություն ունեցող մարդիկ գրքի թուրքերեն թարգմանությունը։ Այն պատմում է ցեղասպանության տարիներին դերձորի ճանապարհով Հալեբ հասած մանկահասակ հայ որբերի եւ նոր գաղթավայրում ապրած դժվարությունների մասին իրենց հասակից մեծ գործեր ձեռնարկող եւ կյանքից իրենց հասանելիք ամենամեծ բաժինը փոկել աշխատող այդ ворփերի մոտ չքավորության ու ոչ ոք չունենալու զգացողությունը հասնում էր մինչև ոսկրածուց, սակայն դա նրանց չէր խանգարում ապրել մի աշխարհում, որի օրենքները հենց նրանք էին սահմանել։ Այսպես է ներկայացրել Ծառուկյանի ստեղծագործությունը Արաս հրատարակչությունը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Վալերի Գերասիմովը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի անկարողությունը ընդդիմության նահաբեկիչների տարանջատելու հարցում, Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը դիմում է զինված խմբերի առաջնորդներին դուրս գալ Հալեպից։ Դրա համար բաց է երկու միջանցք, որոնցից կհեռացվեն բոլոր կառավարական զորքերը եւ տեխնիկան, ասել է Գերասիմովը։ Նրա խոսքով մի միջանցք բացվել է թուրք-սիրիական սահման գնալու համար համար, երկրորդը Իդլիբ։ Ինչպես հավելել է Գերասիմովը, մնացած 6 միջանցքները գործում են խաղաղ բնակիչների դուրս գալու, հիվանդների եւ վիրավորների տարհանման համար։ Հաշտեցման ռուսական կենտրոնը եւ կառավարական զորքերը կապահովեն Հալեբ քաղաքից զինված խմբավորումների եւ խաղաղ բնակիչների դուրս գալու անվտանգությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի ղեկավարը մարզասերների համար։ Լևոն Արոնյանը շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի դասակարգման աղյուսակում պահպանել է 5-րդ տեղը։ Հայաստանի ուժեղագույն գրոսմայստերի վարկանիշը 2795 է։ Ֆիդեի առաջատարը դարձյալ աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենն է, որին հաջորդում է ԱՄՆ ներկայացնող իտալացի Ֆաբիանո Կարուանան։ Լավագույն երրյակը եզրափակում է ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիե Լագրավը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագության բարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։